ne bojao, onaj koji je Allaha bio svjestan. Onaj koji, bojat se jesta, svijest, onaj koji je bio svjestan Allaha, bil gajbi u trenutku kada ga niko osim Allaha nije vidio. Vođae bi kalbi munib i došao je sa srcem i možda je ovo cilj kompletnog ovog procesa odgoja kojeg trebamo svi se u to uključiti da dođeš na kraju kad u 30. ili u 90. kad putuješ s ovog svijeta da je tvoje srce munib munib doslovno znači potpuno odano a ne može to mora, čovjek se mora pripremati za to i danas ovo mi je drago što je on je upravo ovu suru učio došla mu je po redu i kaže mu proučiti i to subhanallah i danas isto jedan dječak uči ako bi ovu ovaj još kratak ajet uzeli Znači kalbu munib, da imaš srce koje je dragom Bogu odan. Jer kako prolazi vrijeme, sve te trga sebi. Trgate porodica sebi, trgate imetak sebi, trgate vlas sebi, trgate šeitan sebi. Ali preko nečega. I suština je da tvoje srce bude Allahu. A tvoje je samo kad je njegov. Inače si ga izgubio. Inače si ga pravo, sam si ga porobio. Danas je dječak jedan tako upručio lijepo ajet koji je osnova u odgoju vjernika i vjernice. Kaže, ja, ja, ja da se šta pitam, ja svako jutro onaj taj ajet bi bio prvo s čime počinjao da. Kaže, elem ja'lem bi enna Allahe jara. Zar ne zna da Allah vidi? Mislim, kad imaš taj odgoj, kad si na tome je podignut, zar ne zna da Kenan, hoćeš da učiniš to, zar ne znaš da Allah vidi? Hoćeš da prevariš na ispit, zar ne zna da Allah vidi? Hoćeš da uzmeš novac koji ti nije halal, zar ne zna da Allah vidi? Hoćeš sa bavom da se posvađaš oko bezveznih stvari, zar ne zna da Allah vidi? Dovoljno. I molim vas, kada se družimo sa hadisom Rasulullah, evo i družimo se sa pojedinim kuranskim ajetima, nemojte da to bude nešto što čujemo i kroz šta prođemo. Nek to bude dio. Uvedi se, uvedi se, subhanallah, jel moje srce mu nib, jel moje srce odano Allah? Prva stvar, postavljam sebi pitanje. I drugo, elem jalem bi enna Allahe jera, moj duhovni odgoj kao vjernika, kao vjernice jeste to. Elem jalem bi enna Allahe jera. Zar ne zna da Allah, da Allah vidi. Na samom početku da proučimo Fatihu i da se sjetimo od ovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Redan li Prošli put je Sejid Efendija Strika šaloma, čitao 148. hadis, 149. je vrlo sličan, pa ćemo ako Bog da pročitati njega. I uvijek da znate, najbitnija svijest, kada Ulema govori o odgoju ljudi, kaže najbitnija svijest je svijest o sebi. Jer onaj gospodar je rekao وَفِي أَنْفُسِكُمْ A ju u vama samima pa zar ne vidite? Dokle god čovjek istinski ne spozna sebe ne može shvatiti da je rok gospodar. Samo svijest je nešto što se gradi. U trenutku kada vjernik, koja je najčešća dova koju insan uči? Ihdi nesirat al mustaqim. nas na pravi. O kojoj, odlično, o kojoj svijesti tu govorim? O samo svijesti. Prvo, svjestan sam da mi treba uputa gospodar, svjestan sam da postoji pravi put i svjestan sam da sti taj koji mi daješ da budem na pravom putu. E sada, šta hoću da vam kažem? Ovaj hadis koji, koji ćemo sada čitati, ponavljanje hadisa u Kitabu Vudu imamo knjiga o abdestu pa imamo hadise koji govore o obavljanju velike nužde, po obavljanju male nužde, po očišćenju nakon nužde. Kada pogledaš sve to, dovoljno ti je to da izgradiš kod sebe jedan, jedan osjećaj, da je čistoća vjernika, čistoća vjernice, elementarna stvar koju, koju moraš, koja mora biti sastavni dio tvoje svakodnevnice. Pa s tim, na desetine hadisa mi prolazimo obavljanje nužde, čišćenje, pos... zar je to toliko bitno? I kada ljudi hoće da ni podaštavaju, znate šta radi? Kaže, on su čitali, kaže, godinu dana hadise, svi su ti hadisi o abdestu, zna, nije, izašao iz poglave o abdestu, dobro u redu. A sjedne moj ajte, ja tebe pitam, boga koji su farzovi abdesta? On ne zna. Kažu, kod imama Ahmeda je došao čovjek i pitao ga, o nekim meselama, o nekim pitanjima. Kaže njemu Imam Ahmed, nakon što mu je odgovorio na pola pitanja, ne znam, ne znam, ne znam, moram vidjet, moram. Kaže njemu Imam Ahmed, kada ulaziš u džamiju, šta kažeš? Znate da Allahu meftah li Ebu Abe Rahmetike, gospodar, otvori mi vrata svoje milost. jer ulazim da tražim tvoju milost. Dunjavog sam ostao pred vratima, sada klanjam. A kada izlaziš iz džamije, kažeš Allahume inni jas'aluke min fadlike, gospodar, molim te da mi daruješ, jer tamo radim, tamo je dunjavog. Kaže, ne znam ja tu dobu. Kaže, došao se da pitaš onim pitanjima, ne znaš elementarnu dobu, mislim, ulaziš uvijek u džamiju. Vrlo je bitno da čovjek svakim danom proširi svoje znanje, kaže jedan alim, kad bi svaki dan čitao u toku dvije godine, po pet minuta, čitao bilo koju oblast, da je anatomija, po pet minuta. Kaže, kad bi sjeo s onim koji je položio taj predmet, on bi ti rekao, znaš ti dosta. Nego je problem šta? Kampanjski. Ja deset godina ne učim ništa i onda hoću za jedno večer da dobijem informacija koja je neko sticao tokom pet godina ili deset godina. I zbog toga što je halka hadisa? Halka sama po sebi, ona je mala. Ali ona može postati velika ako, ako u životu stvarno imaš tu. Ja, ne, alhamdulillah, mi četvrtkom imamo halku hadisa, međutim ja kad ne odem na halku, a često mi se to desi, ja sjednem iza akšam namaza, pročitam pet hadisa Rasulullah sallallahu I ono što smo stalno govorili, nije bitno. Veličina djela. Mi ne određujemo onaj, kolika je veličina djela. Tvoj, tvoj jedan je vratu muslimanu, može biti teži kod Allaha nego svi tvoji namazi. Zašto? Pa on počeo klanjati. Pa i njegova Hanuma počela klanjati. Pa i njegova djeca počela. Pomale je počelo da to gos što s ti njemu rekao salam ali kako skomši. A ti mislio namaz su teži. Čuj, čitav Ramazan smo klanjali. Što kaže jedan ovaj od, od, došao prvi put na noćni namaz pa kaže jel ovi ne znaju kula uzvrame jel fele, kula uzvrame nas drugi mu namazi sve po sahipa podbije kaže jer oni ne znaju ko što je Hafiz priča Allah ga nagradi kaže ne znaju kaže kula uzvrame jel pele kula uzvrame nas sve nešto dugo uči vrlo je bitno svako dobro u koje uđeš znaj da ti je kod Allaha primljeno onoliko koliko si bio iskren i koliko si bio ustrajan kad je Resulullah vidio mu Hazreti Omer, on je sjedi, pita ga, Šta je to Boži poslanić osjedio se Kaže osjedila me sura koja hud. Šta je u njoj? Festaqim kema umirte. Budi ustrajan Mohamedu poslaniku. Posljednje. Budi ustrajan kema umirte. Kao što ti je naređeno. Znači ono što je naređeno poslaniku naređeno i nama. Mi smo njegov umet. Ustrajnost u svemu daje rezultat Sada ovaj hadis, samo ćemo proći kroz njega, Hadesena Jakub ibn Ibrahim kala Hadesena Izid ibn Harun. Prenio nam je Jakub ibn Ibrahim od Jezida ibn Haruna kala Ahberena Jahja an Muhammed ibn Jahja ibn Habban. Obavijestio nas je Jahja od Muhameda ibn Jahja ibn Habbana od njegovoga Amidže Vasija ibn Habana da je Abdullah ibn Omer ga obavijestio. I to je onaj hadis koji je prošli put bio. Popeo sam se na kuću na krov svoje kuće jedan dan vidio sam Rasulullah sallallahu alaihi sallam u daljini kako je na dva kamena čučno naravno ne vdi se, ali je bio okrenut svojim, svojim licem prema Bejtul Makdisu prilikom obavljanja nužde. Oni koji se sa nama druže od ranije znaju da je Resulullah rekao nemojte lice ili leđa okretati prema kibli prilikom obavljanja, obavljanja nužde. E ovdje, kada je okrenut lice, licem prema Betul Maktis, onda je u biti okrenut lijeđima prema, prema Kjavi. I zbog toga, iz ovoga je Ulema uzela, ja sam siguran da vam je i defendiji govorio o tome, da je ovo mekru, ova zabrana hadisa, ne okrećite se licima ili lijeđom prema Kjavi, nije haram, nego je mekru. I koliko čovjek može da vodi računa o tome, da vodi. 15. poglavlje u knjizi o abdestu i to, taj ćemo hadis ako Bog da sada pročitati. Hadis je Hadesena Ebul Walid nosi naslov poglavlje Babul Listin džabil ma poglavlje čišćenje nakon velike nužde vodom. I da znate odmah oni koji su sa nama bili na, na predavanjima iz Fikha govorili smo da je Ulema govorila čime se čak dozvoljeno čistiti. Imate ljudi koji uzmu kost pa se čist, čiste kost od hajvana, to je zabranjeno, ne treba. Jer možete, može se desiti da čovjek ima ozbiljnih problema. Da stvrdu tabalega, Ružno je reći, ali oni koji su na selu znaju kako ona izgleda, on isto njome se zabranjeno čistiti. Najbolje je da se čisti čovjek vodom. Jedan je alim predavao nama upravo ovo poglavlje. I kad smo došli do otle, počeli se momci i djevojke, ono znaš, kaže istinđa, isti bra, čišćenje nakon velike i mali nuždi kao smiješno nam, znaš, šta će nam on sad o tome pričati? Kaže ovaj jedan, a počeo je držati predavanje o tome, kaže, zamisli, ne da Bog, Allah, dragi, zaključa. I mokraću izme, i ne da da izađe iz I kada gledaš dovu Resulullah sallallahu alaihi koja se uči nakon što obaviš nuždu, Alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani. Tako ide to. Hvala Allahu koji je od mene uklonio ono što me bi huzuri. I dao mi zdravlje. Jer ako te bi huzuri, možda si zdrav, ali bi huzuri. Razumiješ? Ili zdravlje, zakuj, skroz. Dijete na dječjoj hirurgiji leži. Roditelji nemaju dvadesetak maraka da mu dođe. Nije, nije dijete iz Sarajeva. Svako njegovo obavljanje velike nužde mora biti tipa operacijama. Suženje debelog crijeva i ne smiju ga operisati još uvijek. I odgađaju i odgađaju. A kaže, baba radi na građevni, ja ga upoznam. Kaže, nema, ne, ne, mogu, ja moram, ja radim na građevni, ja kodem, nema taj dan dnevnice. 30 maraka je njemu veliko da dođe da, da vidi svoje dijete. A Hanuma mu je prvi put bila sa djetetom u bolnici. A drugi put nije jer nije mogu da plati ono osiguranje pa da je osigurana pa će još doplatiti za krevet. Allah, Allah, pet lekcija. Prva lekcija bolan stomak. Stavljam hranu u stomak. Hoće li izaći I zato kaže Bismillahirrahmanirrahim. I kada čovjek obavi kaže hvala Allahu koji je uklonio ono što me usuri i da on izdravlje. Druga lekcija. Pa gledaj, bolan, gledaj kako roditelj neki muku muči. Nemaju oni, ne treba njima, nisu oni gladni, mi skupljamo ovdje za one koji dolaze u narodnu kuhinju koji su možda gladni. Nisu oni gladni, ali ne, eto, nema ti 20-30 maraka da plati gorivo, da može doći djetetu da budi. Treća lekcija. Jedan, jedan događaj, samo te uči. Dobro, gdje smo tu mi? Šta smo ti i ja odgovorili? Pa mi smo u ovoj čaši, šta je falilo meni te da odima? da posjetimo, da odnesemo svog djeteta, pet godina. Kaže, žena jedna došla da posjeti to dijete. Njeno dijete bilo na dječjoj hirurgiji, pa dolazi, redovno dolazi. Kaže, pita dijete, kaže, a kad će meni doći moj babo i mama? Sada, zamisli, tu odgovornost kod dragog gospodara. A tu, ništa te, dvije, tri marke kupiš svog jedan i odeš djete. Poglavlje čišćenje vodom nakon, nakon velike nužde. Dakle, nakon velike nužde možete čistiti papirom, možete čistiti u biti govorili smo na, ono prije akšama što imamo fih, govorili smo da svim onim što se poštuje ne smije se čistiti. Čak papir, ovaj papir vidite po kojem se piše, nima, ne, ne, smije se čistiti. Ne do Boga ako nema ničega drugog. Zašto? Jer on služi da se na njemu napiše. Znači sve ono što se poštuje potom je se ne smije, time se ne smije čistiti. Naravno za nuždu Postoje, papir obični se može koristiti. Toalet papir. E, da kažem, bilje, tipa listova. Oni koji su kampovali, ja sam siguran da ste išli na kampovi išli onaj, na izlete. Lišće, tipa onoga lišća koje ne bih uzurin sam. Najbolje je, i ovaj, ova, ovo poglavlje nam govori, Imam Buharija zato stavio gore na početku. Babu el bilma, čišćenje nakon velike nužde vodom. Hadesana Ebul Walid Hišam ibn Abdel Malik. Prenio nam je Ebul Walid Hišam ibn Abdul Malik kala hadesena šobe od šobe an ebi Mu'ad od Ebu Muaza wasmuhu Ata ibn Ebi Mejmune a njegovo ime ime Ebu Muaza je Ata ibn Ebi Mejmune kale samijetu Enes ibn Malikin radijallahu anhu je kul čuo sam hizmečara Resulullah Enesa ibn Malika kada je rekao kanen nebiju sallallahu alaihi wasallam iza harađa li hađetihi kada bi Rasulullah krenuo da obavi nuždu mi smo govorili udaljavali bi se od naseljenog mjesta kaže ja bi krenuo sa njim do granica toga mjesta gdje se odlazi i kaže ponio bi mu u ene hulam a bio sam dječak tada mana i davatan min ma jednu posudu u kojoj je bila u kojoj je bila voda ni bihi kako bi to Rasulullah sallallahu alaihi sallam upotrijebio prilikom čišćenja od velike nužde. Nekoliko napomena vezano za ovaj hadis. Dešava se često da ljudi ne znaju neke elementarne stvari. Čišćenje ide isključivo lijevom rukom, ne desnom rukom. Onako kako se jede desnom rukom, tako je prilikom čišćenja od velike i male nužde čisti se lijevom rukom. Još jedna stvar. Posebno se čuvati mokraći, Posebno. Kaže Resulullah s.a.v. prolazi i prolazi pored kabura Kaže, ova dvojica su dva kabura bila, ova dvojica bivaju kažnjeni, znate zato. A kaže, nije vel gri, ono na prvi pogled, kako mi to vidim. Kaže, ova jedan je prenosio riječ ljudi kako bi pravio probleme među njima. Zafrkava se mi. A kaže, a drugi je, kaže, nije se čuvao mokraće. I zbog toga čak u hadisma naićemo na to, ima, kada čovjek obavlja nuždu, onaj čučni i kaže nastoji da obavlja nuždu u neku rupu da kako ne bi mokraća prskala po njem. Jer mokraća je vrlo, vrlo opasna. Prvo sa bakteriološkog, to ljekari znaju bolje nego mi i biolozi. A drugo sa ovoga aspekta duhovnog. Ona sa sobom nosi nečistoću. Ona hvala dragom Allahu izlazi iz nas. Kaže, kaže se da jedan velikan u Egiptu bio i Allah dragi dao da je bio namjesnik za Alim. I taj Alim je bio slijep i kaže, došao je pred vrata grada, kaže šta je bilo? Kaže, glad, gladni su stanovnici mjesta, kaže, izgla, izgladnjuje ih ovaj vladar. Pa kaže, šta je bilo? Pa kaže, zatvorio, kaže, sve hazne ovaj da se ne, može, ne mogu ljudi hraniti. Kaže, dolazi taj Alin kod sultana, jel, kod vladara toga grada u Egiptu, u vrijeme muslimana. Kaže, hoćeš li bolan otvoriti ovo? Grehota je, ljudi, ljudi gladuju. Kaže, on neću, kaže, ja sam to zatvorio subhanallah, čuvajte se. Ja sam naišao na jednu predaju. Kaže, Allah je sa onima čija su srca slomljena. I nisam je našao kao hadis Resulullah. Međutim, poslije kad sam našao da se dovama zluma ne odbija, onda sam shvatio čemu se radi. Kaže ovaj Alim, kaže, Jeselim, kaže, zaključao, Kaže, i mi smo tebi zaključali. I kaže, samo odi. I on se svi uzijeli smjer kod tog sultana. Kaže, čuj njemu, on sultan nešto Kaže, 15 dana sultan nije mogu u Kaže, gdje je onaj? Po Belaju otišao. Nema Pa kaže, ko je gdje? Pošalje konjanika da ga dovede iz njegovog mjesta. Jer je shvatio da je Allah dao insanu, primio mu dobu Kaže, e i mi smo, ja sam Allah pručio dobu pa i tebi zaključam. Kaže, hošti ti otključat da i mi otključamo? <laughs> Kaže, hoće. Subhanallah. Čuvati se, posebno, čuvajte se dove mazluma. Čuvajte se dove one osobi koje je nanesena nepravda ta osoba kada prouči do kaže Allah Đelešanu se zakuni tako mi moje veličine ja ću tebi, tebi uslišiti pa makar nakon nekog vremena znači ona neće sigurno otići mora se prima se kod gospoda čak kaže Aleu kanet kafira čak i da nevjernik učiniš nevjerniku zulom Allah će i od nevjernik, kad nevjernik kaže da Bog da crku nevjernik ti kaže Allah će da da tu tako budeš možda nećeš crknuti dunjaluški crknut će ti duša Izgubit ćeš ahiret. Šta ćeš onda? Ovo što se dešava kod nas, alhamdulillah, sa svih mjesta dolaze lijepe vijesti. Ambijent koji mi imamo, braće i sestre, ambijent slobode. Ja vas molim, podcrtavam to, molim vas iskoristite, razgovarajte s ljudima, družite se. Dolaze neki prijedlozi preko e-maila, ako Bog da onaj, ćemo vam i ako ste vi za to, evo, ima, ima uvijek nekakvog hajra koje se želi rad. Ja vas molim iskoristite to vrijeme. Iskoristite ovaj ambijent. Prije dva, tri dana slušam šta se dešava u zemlju koju sam ja studirao u Siriji. Konkretno u, gradu Homsu, gradu gdje je ukopan Halid ibn Velid, Sejful Islam, jel? Sejfullah il Meslul, kako ga je Resulullah nazvao, Allahova sabi. Vratili su babi čerku, Zeynep se zove, ja, zbog moje curce, sav sam se onaj, stresu, vratili su babi kćerku od 18 i po 19 godina, od je glavi I natjerali ga da potpiše kako su je strani plaćenici ubili. A uhapšena je s bratom zato što su oni bili glavni u svojoj mahali za organiziranje protesta protiv vlasti. E ja sada vas pitam, s kojim licem da insan izađe pred te ljude? E sad, onaj koji je bio tokom agresije zna i kako i nama Dajte da radim Nemoj, pričaj, priča sa svojim vršnjacima. Povedi ga u džamiju. Vjeruj mi, vrijednije da ti priča sa njim nego da ja pričam. Moje neće do njega doći. Ho, tvoje hoće. Reći, samo bar Ti ga povediš, ba, to ti je bila najbolje dijelo Ne znam šta da se uradi. To ti je najbolje dijelo Ali hajde, hajde uradi sad kad možeš. Ne sutra da plaćemo kad ne budemo mogli. Zabranili su. A šta zabranili? A dok nam nije bilo zabranjeno, jesmo li radili? Po, pokušajte, molim vas, braćo. Čuvajte se dove mazluma i vrijeme može biti mazlum. je Allah nama dao vrijeme i ambijent slobodi. Vrijeme kaže, Jora bovi ne radi u meni. I uzme nam se bereket. I nemamo slobode. Ja molim gospodara, kada su mi ovo kazali, molim vas učite dovu za umet, nemojmo biti sebični kada ti moliš gospodar, smiluj se umetu Muhameda. Allah kaže smiluj se i tom robu koji je došao u tabački da posluša jedan hadis Rasulullah. Gospodar obskrbi umet, obskrbi njega, tadni mu i hajirli život i brak. Kad učiš dovu za umet, učiš balan dovu za sebe. Mi smo od umeta Muhameda. Nemojmo biti srdični i nastojimo kroz svoje druženja. Jedna kap dobra. Ako ne poveća more za 0,00001%, neće ni povećati stotinu hiljada litara. A e, ja hoću da mi budemo ta jedna kartu. Koliko god se ona čini malo. Molim gospodara da nas ako god da u tome pomoći. Amin. Euzubillah ina šeitan rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vafdalu salati wa tam tasnim ala sidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš počasti nas a nemoj nas ponijesti. Amin. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, ti najbolje znaš naše grijehe, pa te molimo da ih na dunjalku i na hiratu pokriješ. Gospodar, molimo te da perdu nad naše grijehe nadviješ. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennema. Gospodaru, molimo te da naša srca Tebi odana budu. Gospodar naš, molimo te da naši jezici Tebe spominju. Gospodar naš, molimo te da se družimo u Tvoje ime. Gospodaru, sačuvaj nas interesa i interesžija. Gospodar, sačuvaj nas materializma i škrtosti. Gospodar, sačuvaj nas od svakoga zla na ovom i na budućem svijetu. Sačuvaj nas od džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru, naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda. Gospodaru naš oslobodi umet Muhammeda. Gospodaru naš, pomozi umet Muhammeda. Gospodaru naš, našim rukama pomozi umet Muhammeda u Bosni. Gospodaru naš, počasti nas da svako dobro koje činimo iskreno činimo. Počasti nas da svako djelo koje činimo u njemu ustrajni budemo. Oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama, onima koji su došli, onima koji su odsutni. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbike rabila ma al Да, можем ассоциировать.